To je ime Al-Afuv. Al-Afuv jedno je od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena. I ovo Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Afuv spominje se u Kur'ani Kerimu na pet mjesta. Spominje se u Kur'ani Kerimu Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Afuv na pet mjesta. Jedan put na jednom mjestu spominje se ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Afu zajedno sa imenom El Qadir. I to je u 149. ajetu sure an Nisa kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala in tubdu khayran au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira. Da li vi dobro djelo javno učinili ili ga skrili i da li vi nepravdu oprostili, pa doista Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji mnogo, mnogo prašta i onaj koji je sve mogući. Ljudi na Dunjaluku počesto znaju prelaziti drugima preko pogreški, opraštati drugima nepravdu i slično, počesto iz nemogućnosti uzvraćanja na tu nepravdu istom mjerom, pa ne preostaje im ništa drugo osim da oproste. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, dakle na jednom mjestu u Kur'ani Kerimu gdje se spomnje ime Al-Afuv, spomnje se također i ime Al-Qadir, dakle onaj koji je sve mogući. Allah subhanahu wa ta'ala sve može i nikoga ne može spriječiti ni u čemu što god Allah subhanahu wa ta'ala želi da učini i niko ne može mu narediti da učini ono što Allah subhanahu wa ta'ala Neće, ne želi. Allah je sve moguć i pored toga Allah subhanahu wa ta'ala oprašta. I na preostala četiri mjesta u Kur'an i Kerimu, ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Afuv spominje se zajedno uz Allahovo lijepo ime El Gafur, onaj, onaj koji prašta. Vidjet ćemo razliku između imena El Afuv i El Gafur. Šta znači ime el-afuv? Prije svega riječ el-afu. Riječ el-afu u arapskom jeziku ima više značenja. Pa tako ima značenje davanja koje je popraćeno zadovoljstvom, dakle da se daje drage duše, da se daje s potpunim zadovoljstvom, bez da se prethodno zatraži to davanje od dotičnog. Dakle, da čovjek dadne drage duše s potpunim zadovoljstvom da da i svoga lijepog imetka bez da se to zatraži od njega. Pa se kaže dao sam i svoga imetka afwan, odnosno dao sam i svoga lijepog imetka drage duše s potpunim zadovoljstvom bez da se to tražilo od mene. Slično značenje riječi el-afu spominje se u 219. ajetu sure El-Beqara, dakle dijelu ajeta kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ I pitaju te šta da udjeljuju, kulil afu, reci, neka udjeljuju elafu, to jest neka udjeljuju iz svoga lijepog imetka, drage duše, ne s prigovorom, Ne, dakle, mrzovoljno, već drage duše s potpunim zadovoljstvom, bez da se to zatraži od njih. Neka ne čekaju da se traži od njih pa da tek tada udijele, ne, već neka udjeljuju i svoga lijepog imetka, drage duše s potpunim zadovoljstvom, bez da se to, dakle, traži od njih. Također, riječ elafu ima značenje brisanja, uklanjanja u potpunosti svakog traga. Dakle, da se nešto pobriše, I ne samo to, dakle, da se obriše, već da se u potpunosti ukloni svaki trag. Svaki trag je li dotičnog. Pa, dakle, riječ elafu ima značenje brisanja, uklanjanja u potpunosti, u cijelosti, zatim davanja s potpunim zadovoljstvom, jeli, bez prethodnog traženja. Pa, kaže veliki islamski učenjak El-Hattabi, rahimahullahu ta'ala, elafu ima značenje opraštanja grijeha i nekažnjavanje grešnika. Elafu ima značenje opraštanje grijeha i ostavljanje kazne grešnika, da se grešnik ne kazni. Zadjađ rahimehullahu ta'ala kaže Allah subhanahu wa ta'ala je el-afu. Allah jalla je el-afu, to jest onaj koji prelazi preko grijeha i ostavlja kaznu za njih, za te grijehe, ne kažnjava ne spušta kaznu na grešnike. Pa dakle, na osnovu ovih prethodnih značenja riječi elafu i pojedinih definicija islamskih učenjaka, možemo da dođemo do značenja Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena el-afu. Pa dakle, el-afu jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji prelazi preko loših dijela, preko grijeha svojih robova briše im te grijehe, te, ta loša dijela u cijelosti, uklanja svaki njihov trag, zatim biva zadovoljan njima, zatim im ukazuje svoju milost, daje im svoju milost, da im da uđu u džennet. Dakle, el-afuv jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji briše grijehe svojih robova u cijelosti. Zatim biva zadovoljan njima, zatim daje da uđu da uđu u džennet. Allahovo lijepo ime El Afuv slično je njegovom lijepom imenu El Gafur. Međutim, El Afuv ima daleko, daleko jače značenje. Jer Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Gafur ima značenje prekrivanja. Kada se kaže da ti je nešto oprošteno, dakle, Počinio si to, to je zabilježeno, pa ti je oprošteno. Međutim, to još uvijek ostaje zabilježeno. Jeste oprošteno je, nećeš biti pitan za to, nećeš biti kažnjavan za to i slično. Ali međutim, ti znaš za taj grih. Ti si svjestan njega. On je zabilježen, on postoji zapisan. Dakle, El Gafur jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji briše grijehe. Ali ti grijesi ostaju i dalje zapisani. Međutim, El Afuv jeste onaj koji briše i uklanja svaki trag grijeha u cijelosti, u potpunosti, dakle uklanja grijeh. Pa dakle, brisanje i uklanjanje u cijelosti daleko, daleko ima jače, snažnije značenje od prekrivanja. Pa, dakle, osobina Allaha subhanahu wa ta'ala al-afu, da on briše grijehe, da uklanja grijehe u cijelosti, ogleda se, dakle, na više načina. Pa Allah subhanahu wa ta'ala grijehe svojih robova kojima Allah subhanahu wa ta'ala želi na ovakav način da oprosti njihove grijehe, te grijehe briše iz listova plemenitih meleka. Meleki koji su zapisali dotične grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala te grijehe iz njihovih listova briše. Zatim čak briše grijehe iz vjerničkih srca. Više se vjernici ne sjećaju tih grijeha, i neće osjećati strah zbog tih grijeha sutra na sudnjem danu. Neće se uopće sjećati tih grijeha da su ih počinili, niti će se doći s tim grijesima da su ti grijesi zapisani. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala i neće ih pitati. Subhanallah, koliko je Allah dželavala samo milostiv prema svojim robovima. Zato žurimo ka ovakvo je Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Žurimo kao ovakvom Allahovom subhanahu wa ta'ala oprostu, da nam Allah dželevala oprosti i grijehe i ne samo to, da ih u potpunosti pobriše. Da njihov trag u cijelosti Allah subhanahu wa ta'ala izbriše. I ne samo to, već da nam ta loša djela, te grijehe Allah subhanahu wa ta'ala zamijeni dobrim djelima. Allahu akbar. Dakle, od potpunosti Allahove subhanahu wa ta'ala milosti po svoje robove jeste ne samo da im oprosti grijehe, ne samo da izbriše te grijehe u cijelosti, njihove tragoje posljedice, već da i te grijehe pretvori u dobra djela. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila salihan, fa ulaika yubeddilu Allahu sayiatihim hasanan ali onome koji se pokaje i uzvjeruje, bude vjerovao čvrstom vjerom, imao jak, čvrst iman i činio dobra djela iz dana u dan povećavao ih, mi ćemo takvima njihova loša djela zamijenuti dobrim djelima. Zato Allahov robe, kada se upoznaš sa Allahom subhanahu wa ta'ala kroz ovo njegovo lijepo ime El Afuv, kada se upoznaš sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da je on, Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji briše grijehe svojim robojima u cijelosti i u potpunosti, zatim biva zadovoljan njima, zatim im daje svoje džennete, traži Allahovo zadovoljstvo, žuri za Allahovim zadovoljstvom, žuri za Allahovim oprostom, žuri za Allahovom milošću, upoznaj se s dijelima, s kojima se postiže Allahov zadovoljstvo, kojima se postiže Allahov opros, kojima se postiže Allahova milost, utječi se Allahu subhanahu wa ta'ala, s njegovim zadovoljstvom od njegove sržbe i utječi se Allahu subhanahu wa ta'ala s njegovim oprostom od njegove kazne, kao što je to znao učiniti i Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa nam plemeniti ashab Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'ala pripovijeda da bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao u dovi reći Allahu moj, doista ti se ja utječem tvojim zadovoljstvom od tvoje sržbe i ja ti se doista utječem tvojim oprostom od tvoje kazne i doista se ja utječem gospodaru tobom od tebe, ja te ne, mo ne mogu pohvaliti onoliko koliko si ti sam sebe pohvalio. Također sličan hadis, sličnu dovu prenosi nam i naša majka, majka vjernika Ajša radijallahu ta'ala anha, kako bilježi ima muslim, da je rekla jedno veče nisam pronašla Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pored sebe, da je ležao pored mene, pa sam produžila, nastavila tražiti ga sa svojom rukom da bi mi moja ruka pala na njegove tabane. Bio je na seždi i učio od ovu na seždi, Allahu moj, ja ti se doista utječem tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe i utječem ti se tvojim oprostom od tvoje kazne i utječem ti se tobom od tebe, gospodaru moj, ja te ne mogu pohvaliti onoliko i onako kako si ti sam sebe pohvalio. Dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala s ovim njegovim lijepim imenom El Afuv. Mnogo dovimo, naročito u posebnim danima, posebnim noćima, naročito u noćima za kojima jeli, i u kojima se predviđa da se nalazi noć kadra kako se prenosi od naše majke vjernika Ajša radijallahu ta'ala anha, da je upitala Allahovog poslanika alihi salatu wasalam Allahov poslaniće, kada bih znala u kojoj noći je noć kadra, šta da kažem u toj noći, koju dovu da učim, pa ju je Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam posavjetovao sljedećoj dovi. Rekao je, reci, Allahumme, inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahu moj, ti si el afuv. Voliš opraštanje, pa oprosti meni. Allahu gospodaru moj, ti si el afuv, onaj koji oprašta, koji briše grijehe u cijelosti. Pa na takav način oprosti i moje grijehe, jer ti voliš da opraštaš, opraštaš grijehe. Pokajmo se za svoje, sve svoje grijehe tražimo oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njih. Nastojimo činiti dobra djela što je god moguće više. Onaj koji bude često tražio oprosta za svoje grijehe. Onaj koji se bude mnogo kajao Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje grijehe, za svoja loša djela, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno će mu i oprostiti. Jer onaj koji često ili naprotiv onaj koji stalno kuca na vrata, vrata će mu se jednog dana i otvoriti. Onaj koji stalno traži oprosta, onaj koji se stalno kaje za svoje grijehe, svoja loša djela, jedan put će mu ti njegovi grijesi, njegova loša djela i biti oprošteni. Allah subhanahu wa ta'ala poziva sve nas, ma kakve grijehe činili, da ne gubimo nadu u njegovu milost, da ne gubimo nadu u njegov oprost pa kaže kul ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a reci o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, o robovi moji koji ste svaku granicu zla prevršili, prešli, Nema grijeha da ga niste počinili, ne gubite nadu u Allahovu milost, jer doista Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sve grijehe ukoliko se budemo kajali Allahu subhanahu wa ta'ala, ukoliko budemo tražili oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, ma kakve grijehe počinili, Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti. Ne zaboravimo i veličanstveni hadis kuci u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o robe moj, o čovječe, sve dok me dozivaš, sve dok se obraćaš meni, tražiš oprosta za grijehe, ja ću ti opraštati. Kada bi mi došao s grijesima s kojima se može napuniti, ispuniti cijela zemlja, ja bih ti oprostio. Ja bih ti došao sa isto toliko oprosta. Kada bi mi došao s grijesima s kojima se može ispuniti prostor između nebesa i zemlje, ja bih ti to sve oprostio bez imalo smetnje, ikakve smetnje. Ukoliko mi dođeš s grijesima bez da u njima ima širka, da si mi nekoga smatrao, smatrao ravnim. Zato Allahu subhanahu wa ta'ala kajmo se često, mnogo tražimo oprosta za svoje grijehe, pa će nam Allah subhanahu wa ta'ala i oprostiti i molimo ga Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti na ovakav način, on je el afuv, onaj koji briše grijehe u cijelosti, uklanja svaki njegov trag, svaki, svaku posljedicu grijeha, on je Allah subhanahu wa ta'ala takav i voli takvo opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Zatim, opraštajmo i mi drugima. Opraštajmo i mi drugima ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala nama oprostio. Nemojmo opraštati drugima. Prelaziti preko tuđe nepravde, nepravde koju nam neko čini, zbog toga što nismo u mogućnosti da im uzvratimo istom mjerom, pa zbog toga im opraštamo ne, već im oprostimo, ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala nama oprostio. Allah subhanahu wa ta'ala na to nas postiče, traži od nas da opraštamo. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio je takav. Ebu Bekr radi Allahu ta'ala imao je u svojoj porodici, bližnjoj porodici, odnosno imao je rođaka koji je bio siromašan. Mistah ibn Athath. Pa ga je Ebu Bek radijallahu ta'ala pomagao. Međutim, kada se desila potvora na Ajšu radijallahu ta'ala ha, kćerku Ebu Bekra radijallahu ta'ala i suprugu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada se desila potvora i nakon što ju je Allah subhanahu wa ta'ala očistio, objavio kuranske ajete koji govore o njenoj čistoći, munafici su počeli da šire tu potvoru da je pronose, raznose i dalje i nakon njenog čišćenja. Tim munaficima u toj potvori pridružio se i Mistah, Ibnu Ethath. Kada je Ebu Bekr radijallahu talan saznao za to, rekao je i zakleo se da više neće pomagati Mistaha. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala objavio je ajete u suri Nur.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 Zar vi ne biste voljeli da i Allah subhanahu wa ta'ala vama oprosti, da i vama Allah subhanahu wa ta'ala pređe preko vaših grijeha? Doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je praštao. Kako kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, opisujući Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, pa kaže: "Nije bio razvratan, nije govorio proste riječi, nije dizao svoj glas po pijacama i na zlo nije uzvraćao zlim i na zlo nije uzvraćao istom mjerom, nije uzvraćao zlom, već je opraštao i prelazio preko njemu učinjenog zla. Pređimo prezaduženima, ukoliko nam je neko dužan, pređimo mu preko toga, oprostimo mu ako možemo ikako taj dug, ne bi li i Allah subhanahu wa ta'ala nama oprostio. Bilježi se u hadisu Huzeyfe radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alihi salatu oslam rekao da će se doći na sudnjem danu s čovjekom kome Allah subhanahu wa ta'ala na dunjalku dao ogroman, veliki imetak pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala pitati za tu blagodat koju mu je dao, će ga za taj imetak. Pa će čovjek odgovoriti gospodaru s tim imetkom koji si mi dao, ja sam trgovao s ljudima, trgovao sam s ljudima pa sam olakšavao dužniku, Onom dužniku kome je ostalo još malo da mi vrati dug, ja sam opraštao taj dug. A onom prezaduženom koji je imao mnogo da mi vrati, njemu sam odgađao rok vraćanja duga. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu reći ja sam preči da tako postupim. Ja sam preči da tako postupim. O meleki, pređite mome robu preko njegovih grijeha. Allahu akbar. On je opraštao, prelazio zaduženima, prezaduženima, odgađao rok vraćanja duga, pa će i Allah subhanahu wa ta'ala njemu sutra preći preko njegovih grijeha. Allahu akbar. Nastojimo Ukoliko nam je neko dužan da na ovakav način postupamo prema njemu, ne bi li Allah dželovala na takav način postupio prema nama. Nemojmo javno činiti grijehe. Klonimo se grijeha što je god moguće više, pogotovo da ih činimo javno, jer je došlo u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala da je rekao Allaho poslanika alaihi salatu wasalam Kullu ummeti mu'afa illa al muđahirun svima iz moga ummeta, iz moga naroda bit će oprošteno ilal muđahirun, osim onima koji javno čine grijehe, osim onima koji javno čine grijehe, pa od ljudi koji javno čine grijehe, kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, jeste i onaj koji zanoći i učini grijeh, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala prekrije. Niko ne zna za taj njegov grijeh, međutim on osvane ujutro i kaže, o ti i ti, o taj taj, ja sam sinoć učinio taj taj grije. Allah subhanahu wa ta'ala ga je prekrio, zaklonuo ga svojim zastorom, a on ustaje ujutro i sklanja taj Allaho zastor sa sebe i obznanjuje koje je grijehe učinio. Takvima se neće oprostiti. Koje su koristi vjerovanja u ovo Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Afuv? Od najvećih koristi zasigurno jeste pojava ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I također pojava Allahove ljubavi prema onim robovima koji ga spoznaju i koji žive s ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom, pa se na takav način obhode na dunjaluku, žive s tim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom, okorištavaju se od vjerovanja u to Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Afuv, pa praštaju i drugima. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Wallahu yuhibbul muhsinin. I oni koji praštaju drugim ljudima, a Allah doista voli muhsine, dobročinitelje. Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji na takav način postupaju, opraštaju drugim ljudima iz ihsana. Svjesni su da ih Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, pa na takav način se obhode prema drugim ljudima. Ko bude vjerovao u ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime, živio s njim, s ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Al-Afuv, Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti grijeh na sudnjem danu. Allah subhanahu wa ta'ala preći će preko njegovih grijeha, obrisat će mu u potpunosti njegove grijehe. Njega čeka tog čovjeka koji bude spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala kroz ovo njegovo ime i živio s ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom, njega čeka velika nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže uzvišeni فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Ali onaj koji oprosti, pređe, zaboravi na pogrešku, zaboravi na nepravdu koju su drugi učinili i na takav način izmiri odnose, pa njemu doista pripada ogromna nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Opraštanje doprinosi bogobojaznosti, skromnosti, poniznosti. Opraštanje vjerniku povećava samo ponos. Onaj koji se upozna s ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom i bude živio s njim, pa bude drugim ljudima praštao, neće biti ponižen, već će biti ponosan. Biće ponosan. Kao što stoji u hadisu Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, udijeljena milostinja, sadaka, ama baš nimalo neće umanjiti i metak. I Allah će sigurno robu, čovjeku koji prašta drugima, povećati ponos, povećati ugled, povećati položaj. Ako bude skroman radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ga uzvisiti. Zasigurno, ko bude praštao drugima, a u mogućnosti je da uzvrati im na isti način, u mogućnosti je da dobije svoju pravdu i slično, međutim bude im praštao, to će biti dokaz njegovog slijedjenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, to će biti dokaz njegovog lijepog ahlaka, ponašanja ili morala, to će biti dokaz njegove širokogrudnosti. Dakle, jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena je Al-Afu. Al-Afu jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji briše grijehe svojim robovima briše ih u potpunosti, u cijelosti, toliko da se više ne zna za njih. Briše ih iz pisa plemenitih meleka, tako da sutra na sudnjem danu neće biti predočene. Ti grijesi, loša djela neće biti predočeni čovjeku, vjerniku sutra na sudnjem danu. Zatim nakon brisanja na takav način grijeha, Allah subhanahu wa ta'ala biva zadovoljan tim svojim robom, zatim ukazuje mu svoju milost, daje mu svoju milost i uvodi ga u džennet. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti naše grijehe u potpunosti, u cijelosti, da bude zadovoljan nama i da nam podari svoju milost, ukaže nam svoju milost i uvede nas u džennet. Firdevus u društvo vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a predivno li su oni društvo.